Waarom maak slechte mensen in die geheim plannen ten die Heere? Waarom denk hulle allerhande dinge uit wat toch niks help nie? Wereldleiers probeer belangrijk lyk, hulle probeer saamspan ten die Heere en ten die koning wat hy speciaal gekies het. Hier die mense beplan en sê, laat ons in opstand ten hulle kom en ons vry maak van hulle. Maar God, daar in die hemel, lag lekker vir hulle. Die Heere skeer gek met hulle, dit maak die Heere kwaad en hy bly nie stil nie. Sy woorde laat hulle bewe van skrik, ek self het om as koning aangestel op die heilige berg in Jerusalem. Laat ik jullie vertel wat die Heere vir my gesê het, jy is my sien. Van hierdie dag af is ik jou vader. Je moet net vrouw, en ek sal jou die heerser oor baie mense, ja, oor die hele wereld maak. Jy sal hulle met de eister aan regeer, die een wat nie na jou luister nie, gaan teespoed krijgen. Gebruik nou jullie verstand, leiers van hier die wereld, wees wakker. Ken jullie plek en dien die Heere met respect, maak zijn naam groot. Dien om nederig, hou om tevrede en moet om kwaad maak nie. As jylle om kwaad maak, gaan jullie zwaar kry, glo my. Moet dit niet eens proberen nie. As jy aan die kant van die Heere gaan staan, zal je niet jammer wees nie.